Andalusam Andalusam Andalusam to uglavnom ovaj, vezano za, za pisanje hadisa. Ostalo su nam još dvije teme, a to su tabijini i men ihtulita mine siqat. Tabijini, vrlo bitna tema, tematika tabijina vezano za hadis. Uh, pored ashaba i oni ravije koji uhtulita znači koji kojima se malo e, ovaj poremećaj u mozgu došu a bio ravija i desi mu se da da je doživio poremećaj neki određeni u mozgu svom i promijenio se u svom ponašanju prenošenje hadisa kako se opredra to ravi ono što je prenosio kod toga ima određeno uh, lagano razilaženje. Za tabijina ćemo preletiti u nekoliko rečenica, a to je definicija tabijina, je onaj, kaže, ko je sreo ashaba kao musliman i umro na islam. Kao što definicija ashaba šta? Ona je ko je lekija, Rasula, koji je sreo Allahov poslanika, sallam, a bio u islamu i umro na tome. To je definicija ashaba. Tako da imamo određeni koji su, koji su sreli Allahov poslanika, sallam, primili islam, a onda učinili ridet otpadništvo i umrli na otpadništvo. Ti se ne tretira kao ashabi. su otprilike, imaju četvorca, poznati po imenima i dao smo neka zadatak neki da nam uradi, pa nam nisu došli. Dobro, bit će neka prilika, govorit ćemo o tebe, inšala. <clears throat> I za njima zanimljuje, njihova priča zanimljuje kako se to desilo šta su radili nakon dopadništva, kako su završili, čemu je to desilo i tako dalje. Dobro, što tiče tabina, znači to je definicija tabina. Znači onaj koji je, sreo, koji je tabin, znači koji je sreo ashaba, bio musliman i umro na islamu. E, e, i sad neki učenjaci dijele tabine u neke kategorije. Pa recimo skupina učenjaka kaže ima tri, vrste, e, tri kategorije tabina. Tabina. I znači shodno tome kada su živjeli, znači. Druga skupina čaka kaže imamo četiri vrste e, četiri tabaka, četiri kategorije tabina. Ovaj imamo ni stari tabina, imamo ono srednji tabine, mlađi tabine i tako dalje. Neki učenjaci čak su napisali e, da ima 15 kategorija, ovaj kao što Hakim kaže ima 15 kategorija tabina, to je već malo ovaj osio dosta dosta preciznije i pravi e, određene razlike. A imamo onda kategoriju muhadremina, muhadremun. Ko su muhadremun? Uh, To je osoba koja je živjela u džahilijetu, prije što, prije, prije što je došao islam, znači, prije što je poslanik postao vjerovijesnik, sallallahu sallam. Znači, e, bio živio u džahilijetu, doživio vrijeme Muhameda, sallallahu alaihi sallam, i nije ga sreo. Znači, živio u džahilijetu, došao islam, I u toku, uh, toku islama, znači nije sreo poslanika, dok je bio u Mekini, niti u Medini, nije ga sreo. A primio islam i umro na islamu za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. se takve osobe zove muhadremun. I sad posle pitam da li, da li, e, ovaj on se ne tretiraju naravno pošto se ne tretiraju ashabe nisu streli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako žili njegovo vrijeme čak su u džahilijetu bili. A ima kategorija posle oni koji nisu bili u džahilijetu. Živjeli su u vrijeme poslanika sallallahu ga nisu sreli. Znači to su oni koji dođu posle Muhadremun. Najstariji tabiini su Muhadremun. To je znači kategorija tabiina a koji u stvari, znači nisu ashabi, a živjeli za vrijeme poslanika, čak bili u džahilijetu. I kad je došao islam, nisu sreli poslanika sa i umrli su, ovaj, umrli su u islamu. Uglavnom neki učenjaci navode da je njih bilo, da je njihov broj u stvari 20 ljudi, da je dostačno na broj pa imenima, da je to 20 ljudi muhadremuna. E, tako, je, kao, na, tako imam ovaj muslimi navedi da ima 20 a drugi učenjaci se ne slažu sa njim pa kaže ima i više od 20, nije samo 20. Uglavnom poznati od njih, od tih uh, ravija su bili Ebu Usman Nehdi i Esved ibn Jezid Nehaji. Uh, e, zašto su oni poznati? Zato što su oni spominjali određenih hadisma, kao ravije, došli su ravije u hadisma. I dođu ravije u hadisma i po godine starosti živili, <laughs> živili ovaj, za vrijeme poslanika, a nisu ashabi. To je zanimljivo. Znači, ovdje je znači, šta pojente u tome, da znaš uh, kad je ko živio, da li je sreo poslanika ili nije sreo poslanika i tako dalje. Onda od tabina poznati su takozvani uh, se, uh, eh, fukahau seba, sedam, fakija, uh, eh, sedam učenjaka fakija koji su bili iz Medine sa sedmorca. Bili su poznati da su bili najučeni kibar u lema tabina, znači to su najveći učenjaci u tabina. I znaju se tačno po imenima. I žili su svi u, u, u Mekke, pardon, u Medine. A to je Sejid ibn Sejib, Qasib ibn Muhammed, Urva ibn Zubair, Urva ibn Zubair, znači sin od Zubair ibn Avama. Znači, Sejid ibn Sejib, Qas ibn Muhammed, Urva ibn Zubair, Kharij ibn Yazid, e, e, Ebu Salam ibn Abdurrahman, Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe i Sulejman ibn Yasar. I ova imena se čije su spomenju u, u lancu prenosilaca. Je su bili najveći utnjaci, bili fakih, bili imali, imali veliko znanje i spomenju su lancu prenosilaca. I kad ti znaš ko su oni, znači riješiš taj problem. Sad je ovdje kad ovo s vama spominjem, znači imam, ovaj, možda će biti prilike, imam uh, knjigu, napisana knjiga posebna, zove se knjiga El Muqsirune fil Hadis. Ravije koje su prenijeli mnogo hadisa, u svim, svim kategorijama lanaca prenosilaca. Od ashaba, tabina, do vremena Buhari i muslima. I u svakoj kategoriji ravija, znači zna se ravije koji su najviše hadisa prenijeli. I to su najpoznanije ravije. I kad njih naučiš na pamet, znaš kada su živili, kako su bili, znači tu među, znači, znaš i tašno ashaba koji su najviše prenijeli hadisa, od tabina koji su prenijeli najviše hadisa, od tabi tabina i tako dalje. I te ravije kad naučiš njihov broj, to je nekoliko, ne, nekoliko stotina, naučiš njih, ti si sa vlado većinu stvari vezan za ravije. Znači to su najbitnije ravije, najpoznaniji, najviše hadisa preko njihova leđa prošlo. Znači, to, njih kad naučiš, ti si sa vladom, znači, znači e, ovo govorimo o nekom načinu kako da ti, što kažem, dohakaš ovoj nauci, znači, jer po ogromu znanju, po ogromu ravi, broj, broj ljudi koji prenosi hadise, to je nevjerovatno. Kako da malo ti ublažiš svoj, e, svoj pristup ovoj nauci na takav način, naučiš, naučiš ravi koji su najviše predijel hadisa, time si, znači, ubio ono najbitniju stvar, stekuo si najbitniju stvar, Znači, većina hadisa prenesena preko njih. Skoro svi hadisa, pre... znači 90% hadisa preko njih prešla. I ti kad njih sre... napi... pročitaš lancu prenosilaca, odmah ti poznat čovjek, znaš kome se radi. Ona je neki drugi koji ti je ne... nepoznat, a onda istovremeno naučiš uh, e, slabije ravije, pouzdani, sla... uh, pouzdano, znači pouzdano gdje su složni malo ne učinjati za slabije ravije. Naučiš te slabije ravije i onda imaš dva spoja, najpozdanije i najslabije ravije. I time malo el, onaj, hvata šta je dio nauke u svoje ruke. Dobro, imamo ovdje za meselu, mesela, to je koji je najbolji od tabina, koji se čovjek smatra najboljim od tabina, efdelu tabiin. Imamo tri stava učenjaka. Većina učenjaka je na stavu da je najbolji od tabina Said ibn Musejib. A to na tom stavu su uglavnom ehlu Medina stanovnici Medine su bili na stavu, tako on pripisuje u stvari u to većina šenjaka, kaže Efdal Tajbin Sejid ibn Sejib. Ima njegov ime čita Sejid ibn Sejib ili Sejid ibn Sejib. Ima razliku u tome. Sejib i u znate što znači te Sejib? Sebi, sebi znači robstvo. Ako kažeš mu Sejib, onaj koji je učinjen robom. Ako kažeš mu Sejib, onaj koji je učinio nekog robom. Znači ima razliku u značenju. Dobro, to je, on priča za sebe, znači to zaslužuje da se da od njemu ders drži kao, kao velikan tabina, znači e, to je jedno mišljenje. Drugo mišljenje da u stvari bio, znači su bili stanovnici Kufe, a to je bio Uvejs Karni, Uvejs Karni onaj zemena koji je poslanik sad govori da govori su u hadisu koji koji je sreo Omera djelano i traže od njega da mu dovi, da uputi to uzanik. kada što vrije dozame hadizma. Treće mišljenje na čemu su stanovnici Basre, a to je da bio Hasan al Basri. A znači, što sta tri mišljenja. Prvo da je najbolji tabina Sejidun Musaib. Ovdje kažemo najbolji, misli se ovde u fadlu, znači i u znanju, i u, u ljudskosti, ponašanju, praktikovanju, u svemu, uopćeno. Kao što kažemo za Bubeka da najbolje dumeta. E tako kažemo tabina, ko je najbolje tabina, znači kao što kažemo za Bubekra. Da najbolje dumete, tako kažemo Tebuina, znači ko je bio? Sejid ibn Usejib ili Uvejs Karni, za Uvejs Karni došli hadise, za Sejid ibn Usejib nisu došli hadise. A Uvejs Karni nije bio učenjak. Uvejs Karni nije bio učenjak nego ne, on je bio poznat počinjenjem dobročinstva svojim roditeljima. A Sidmo Sebi je bio, znači, to je na, na, najučeniji od tabina, to je, znači, što kaže ono, stijena, džebel, znači, od znanja i od, od razumijevanja vjere i šerijata i tako dalje. A onda treći Hasan al-Basri, Hasan al-Basri je poznat i kao učenjak i kao, i kao pobožnjak i tako dalje. Znači, to sta tri mišljenja koje je najbolje od tabina. <clears throat> A onda imamo čak i žene od tabina. Koje su žene najbolje tabina? Znači, Pa recimo Ebu Bekri ibn Abi Daud spominje da su stvari, e, poznate tri žene po tome, a to je prva Hafsa bint e, Sirin, Hams, e, Hafsa bint Sirin, a imam, ko je ono imaš? Mohamed bin Sirin. Znači, to bi došla kao sestra. Sestra od Mohameda bin Sirina, Hafsa bint Sirin, a onda Amram bint Amdurrahman i Umu Darda. Umudebe, te tri žene su najbolje otabina, tabina, u smislu fadla, znači pre, preko njih preneseno određene hadisa i znanja i tako dalje. Dobro, ima ta tu knjiga koja je napisana uh, uh, o tabinima sa strane hadisa, prenošenja hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.